פרק ד' שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם, הביאה ונשתה. נשבע אדוני אלוהים בקדשו, כי הנה ימים באים עליכם, ונישא אתכם בצינות, ואחריתכן בסירות דוגה. ופרצים תצאנה אישה נגדה, והשלכתנה ההרמונה נאום אדוני. בואו בית אל ופשעו, הגלגל הרבו לפשוע, והביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם. וכתר מחמץ תודה, וקראו נדבות, השמיעו, כי כן אהבתם בני ישראל נאום אדוני אלוהים. וגם אני נתתי לכם ניקיון שיניים בכל עריכם, וחוסר לחם בכל מקומותיכם, ולא שבתם עדיין נאום אדוני. וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם, בעוד שלושה חודשים לקציר. והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר. חלקה אחת תמטר, וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש. ונעו שתיים שלוש ערים אל עיר אחת, לשתות מים ולא יסבעו. ולא שבתם עדיי נאום אדוני. הכיתי אתכם בשידפון ובירקון, הרבות גמנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם. ולא שבתם עדיי נאום אדוני. שילחתי בכם דבר בדרך מצרים, הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם. ואעלה באוש מחניכם ובאפיכם, ולא שבתם עדי נאום אדוני. הפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כאוד מוצל משרפה, ולא שבתם עדי נאום אדוני. לכן, כה אעשה לך ישראל עקב כי זאת אעשה לך, היכון לקראת אלוהיך ישראל. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שחו, עושה שחר עפה ודורך על בומותי ארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו.